برنامه آرونیا برنامه آرونیا وارد است بدیکه ایوار باش رونیا ایواری گوه در این هیجام خیر خاتن تریت رادیو کردی از پیشکش و به جیهان از پیشکش و نسرین کارایلا ու դեռ հներիմ է Բուրակ Özdemir ջերժեմ գելեքի սպաստիկն ու ակսալտեք նիվե մի դիսալ համբերի միկրոֆոնա TRT ռադիո քուրդի ռոժի վերնամեջ որը պեշկեշ բկն Emi îroj dilê xwe ji